Jenny och vänner är på solsemester, kan man säga. Eh, jag, Peter Björklund och Love Lagberg är i Spanien. Yay! Yes! Varför är vi, varför är vi här? Eh, för att det är magnifikt och lite mega. <laughs> Vadå då? då? Eh, nej, men eh, man kombinerar nytta med nöje. Vi... Det, det Love försöker säga är att vi är Bolsonaro. Ja. <laughs> hur, hur, hur har du kombinerat nytta med nöje hittills? Ehm, jag har ju fokuserat mycket på nöje. Mm. och, eh, och nu har du sparat innebär allt jobb man, till slutet? Ja, ja, jobb, alltså jobb, uppleva saker och liksom umgås. Det är svårt att dra gränsen också mellan vad som är nyttigt mm. och, och, vad som är skoj. Berätta vad du jobbar med till vardags, eller som gör att du åker på sån här. Och... Ja, ja, ja, okej, okay. du vill ha hela den. Eller ja, snabbversionen. Mm. Ja, jag jobbar ju med att arrangera eh, evenemang liksom med mm. Luger framförallt och festivaler och så. Och eh, kommer ju jobba med Sonar då som kommer vara i Stockholm ja. 13-14 februari 2015. Uff. Så fett! Det måste vi prata mer om snart. Mm. Lov är ju också del i uh, vårt fina klubbgäng, Good Good. Yep. Mm, good Varje fredag på Trädgården. Good, good. Som vi missade igår. Som vi missade, det var synd. Ja. Uh, men det kommer fler gånger. Uh, kul! Två, två stammisar, höll jag på att säga, i den här podden. Yes. Uh, hur mycket Sonar-musik eh, ska vi lyssna på? Uh, 12 procent. Um, typ 20 kanske. Vi, det blir lite dansigare än vanligt kanske, i alla fall här till en början. Love, du har valt första låten. Det känns passande. Vad är det för någonting? Machine Drum, Hjälten. Som du var och kollade på häromdagen? Förrgår. Hur var det? Fruktansvärt bra. Han körde ett liveset som jag inte har sett förut, mm. med en trumist Tr nej, trum, trummis. <laughs> Okej. <laughs> stämningen på Machine Drum? Stämningen, um, den var väldigt bra. Han spelade en sån eftermiddagsset på huvudscenen på Sonar by Day mm. um, på torsdagen. Um, och det är ju så här, det är solen skiner och, och det är gassande och det är massa spanjorer som står och vibbar liksom. Mm. Och själv är man ju som är lite mer stelbent sådär. <laughs> eh, och det här var ju precis, nej, vi skyndade oss liksom eh, till området, vi, kom, vi landade ganska sent där, så vi mm. skyndade mm. oss för att hinna se Machine Drum. Så vi såg kanske halva sättet. Eh, men det var fruktansvärt bra, han är ju så himla eh, produktiv och duktig och, och så här, det är så stämningsfullt och fint. Typ. Han släppte ett album förra året som heter Waper City, mm. som han, det här livesetet gick ut på. Som en så här jättemycket så här drö drömska vokaler som flyger iväg mot liksom den här ja, men, snabba, hårda liksom, bastrumman som finns där, som är en del av liksom det här lite footwork juke soundet mm. Rest in peace Rashad. Hur, uh, hur mycket sonar är det här? Väldigt mycket. Jag tycker det verkligen definierar lite det här liksom att vara på gränsen mellan något experimentellt men ändå lättsamt, liksom dansant och, och, och framförallt väldigt vackert. Liksom. Eh, mm. Jag tycker det finns ju mm, många bottnar i det där som, som stämmer överens med lite den filosofin som Sonar liksom står för. Medan vi eh, gassar i solen på Sonar så händer det grejer hemma i Sverige. Eh, drottningen är tillbaka, har ni hört? ingenstans att gå. Den svarta himlen blir blå, yeah. Ja, alltså Är den, alltså är den felfri? Typ. Stockholm börjar klarna. Drottningen är tillbaka, oh yeah. Oh, yeah. Bra musik, hög volym, små detaljer, ögonbryn, krossade glas Alltså, Ooh. vad känner ni? Alltså, svensk pop just nu. Eh, det här tillsammans med det vi har hört mycket från liksom Dante och J. Nilsson, Marlene, Lorentz. Det är ju helt sjukt bra. Det låter så jävla bra just nu. Ja. Men det här är ju så mycket mer än så. Det här är ju en, en, liksom, en, en så mäktig figur som liksom släppte musik sen typ slutet av 80-talet och mm. bara gör, gör det här nu. Något som är så sjukt liksom, samtida och mäktigt och eget. Liksom. Ja, oh. till tio var det vi hörde. Mm. Uh, och ja, men som du sa, det, hon, det låter ju väldigt mycket till tio. Men samtidigt ja, ja, väldigt verkligen. mycket 2014. Ja, Men också, också, så här härliga, liksom, när pop var bra på 90-talet. Det fanns ju några låtar. Det fanns några scocco låtar som mm, var bra. Jag liksom. tänker också lite, nej men Orup-grejen i att mm. så här, det med Stockholmsskildringen ja, typ. Och, så, så här, um, men det här är ju så mycket bättre liksom. Och mm. också typ så här, när hon sjunger så här, oh yeah. Alltså det är typ, det funkar så fruktansvärt bra när hon gör det på det mm. sättet. Alltså det, det säger så mycket mer. Det. Oh, det är inte alla som kommer undan med ett oh yeah. Nej, verkligen. Oh, stort alltså. Mm. Sjukt bra. Jätte, jättebra. Mm. På tal mm. det är ju Dante och mm. eh, Martin Zacharias. Martin som har varit med och eh, fixat ihop den här. Mm. Hör man det eller? Absolut. Det tycker jag. Jag älskar det här midtempo mm. ja, Jättefin produktion, fantastiska trummor. Jag, jag, tänker lite så på Blood Orange faktiskt, i, så här, mm, i det, det soundet. Det och lite slash kindness. Liksom. Ja, sjukt bra. Uh, på tal om Martin Zacharias, Um, hans lillebror. Vi gör en hel, en hel Jenny Wenner special med honom som man kan lyssna på. Lozo. Om man inte har gjort det redan. Uh, så det blir inga, det blir inga lågans-låtar i den här podden fastän vi hade kunnat peta in typ alla spår från senaste plattan, Kärleksåter. Oh yeah. <laughs> det blir uh, lite annan uh, svensk hiphop istället. Super-mega-premiär för ett gäng som man hör ganska ofta i den här podden. Totalt jäv, musikjournalistiken är död <laughs> och så vidare. <laughs> Wesh, wesh, mitt crew fresh. Haffla bilbett, blåa vi gör det bäst. Laven direct, från gatan att ta stress. Kasta fem och fånga bärs, mitt i city helväxt. Så höj volymen, låt den eka. All in, ingen tvekan. Vart vi än är det fullt hus, de backar oss i stema. Para finns, para var, det alltid funnits i selar. Det mimas för man nigger så vi pass på alla som spelar som du äkta. Wa, wa, wina ned. Skäms inte, ta din vän och wina med. Klubben blir en bastu och mode enhet. Om du fortfarande står still så är något fel. Så kasta alla klackarna i taket. Sänk dina drinkar fem i taget. Skaka alla flaskor om du har en. Ingen broms för vi lever bara för dagen. Kapten Coca-Cola, Kapten, Kapten Coca-Cola Kapten Coca-Cola, Kapten, Kapten Coca-Cola Kapten Coca-Cola, Kapten, Kapten Coca-Cola Släng in två isbitar, ajde brorsan låt oss skåla Kapten Coca-Cola, Kapten, Kapten Coca-Cola Captain Coca-Cola, Captain, Captain Coca-Cola Kapten Coca-Cola, kapten, kapten Coca-Cola Slänger två isbitar, Heidi brorsan låt oss skåla yeah. Opa, opa, Heidi, låt oss shotta Är redan borta, fuck och dricka med måtta upp och hoppa, ingen här kommer slockna. För den tiden är inne, då kan vi snacka om softa. Så vi kör åt hela vägen, ingen tid för att lalla. Rakt fram, det är grönt ljus för mig och mina mannar. 320 vi axar, real talk min bro alla. Våra liv det är ingen fest, men när vi festar det är fakta. Så alla grabbar skriker göl, göl, hade göl, göl. Fuck och spela svår om du är med oss här ikväll. Mina jojas redo, efter fest i Om du kommer inget trams, pass på Adam, mig så vän. Så bäst för det att du inte kommer ensam utan Om så är fallet kan ni alla vända Alla vet att blåa har det bästa Så kom så ska vi visa hur man festar Kapten Coca-Cola, kapten, kapten Coca-Cola Kapten Coca-Cola, kapten, kapten Coca-Cola Kapten Coca-Cola, kapten, kapten Coca-Cola Släng in två isbitar, ajde brorsan låt oss skåla Kapten Coca-Cola, kapten, kapten Coca-Cola Kapten Coca-Cola, kapten, kapten Coca-Cola Kapten Coca-Cola, kapten, kapten Coca-Cola Slänger två isbitar, hajde brorsan låt oss skåla yeah. Ganska tung va? Yeah! Herrejävlar. Varför är det så himla gött med låtar som handlar om sprit? Enkelt man liksom kan relatera på något sätt. Kan du det? Ja, jag tror det. Just nu i alla fall. Ja. <laughs> Hur många Rom och Cola har du druckit? Oh, jag vill inte prata om det just nu. Nej. <laughs> Men det är ju ett av de ämnena liksom i, i rap-sammanhang, så här, teman som är så lättsamt, vilket gör att det, när det bara handlar om fest liksom. Ja. Det, det, det, ska ju bara vara kul. Krävs ingen ja. eftertanke. Det är mm. så fett tycker jag. Och den här låten lyckas ju extremt bra med det. Blir du pottsugen? Det här är fest. Fest. det var i alla fall Up to No Good och Keya. Vilken, alltså vilken mastig rösten har på något mm. sätt. Det mm. känns som en smocka i facet. Mm. Um, cool dude cool. och så vidare. Mm. Uh, vi fortsätter på uh, svenska hiphop-spåret. Någonting ganska annorlunda ändå, uh, men också en sån här Jenny och Vänner-favorit. Uh, Young Gud har producerat, yep. honom gillar vi. Uh, mm. Killen som rappar heter Jimmy. Roligt samarbete. Mm. sunken bruh Nigga ser inte mig, jag är gud bruh Och Jesus in the cut men jag är gud bruh Vi är uppe på allt mina gudar Jag ser ut som Dreamcast, tv-spel nigga Pannband på, Solid Snake, metal gear nigga the set, hur jag lever kan inte se nigga Vet finns fast du vet inte Du brukar fråga vem är men jag är här nu Ryscha scenen med en kopp på en handduk Kattanen slicear slaktig som bambu Samurajjakt på jakten mot akut Nigger Som de vet men de vet inte Tror de ser oss men de ser inget Uppe på allt så du ser inte Negers låtsas som de vet men de vet inte Negers tror de ser allt men de ser inget Vi är uppe på allt, du är där nere Osynlighetsmantel så du ser inte Du ser inte, na na, ser inte Du ser inte, na na, ser inte från Sverige. Jag lyssnar på Gert för jag kommer från Sverige. på allt, du där nere. Niggas låtsas som de vet men de vet inte. Niggas tror de ser oss men de ser inget. Vi är uppe på allt, du är där nere. Osynlighetsmantel så du ser inte. Du ser inte, na na, ser inte. Också så jävla grymt. Ja. Det är så jävla roligt eh, hur, man, hur snabbt man har gått från att se på personer som typ Young Gud som så här, unga lovande producenter till att vara så självklara. Ja. Till att bara så här, räkna med att allt de släpper är helt briljant. Liksom. Ja, vad tänker du Love? Ja men verkligen, för Young har ju verkligen så exploderat på det sättet. Och han, han släppte ju den här uh, Jack Green-remixen också, också för några veckor sedan ja. som är så här... Vi spelade det för några veckor sedan också. Men det känns som att alla, alla de här bitarna kommer liksom resultera i att uh, uh, ja, han kommer man ju liksom få räkna med. Big things popping. Får inte glömma bort Jemi heller. Nej. Nej. verkligen inte. Jag, jag gillar hans så här superslappa Väldigt slapp stil. Men också så här, om man gillar låtar som handlar om fest, så älskar man ju låtar som refererar till Harry Potter. Ja, Eller? Jo, Osynlighetsmanteln heter den här låten. Mm. Och även eh, referensen till Hanson, är, alltså guldstjärna. Ja, populärt generellt, bra. Mycket bra. Men Sack. det var också känns lite ovanligt bit för att vara um, Jemaj. Alltså det är, det är som att han inte brukar köpa den typen av, av mm, bit. Ja, men kanske. väldigt fint alltså. Mm. Kul att höra honom. Um, ett bra släpp i veckan. Popguns nya album. Som jag glömt vad det heter. Kommer ni ihåg? Nej, vi får ta reda på låten. <laughs> nej, nej, jag i alla if you no big, always a feel look out. You no know if you head book out. Information no people, me know. Wicked and action show. Me send the ghetto them tired of crying. days we know. And crackers and water we grow. If a we said they get to them tired of crying. Information no give people, no care who you pose. You keep life, you keep your mood. Even from a dead, get them eye shut out. Time more time, them tongue cut out. Tristan, them place are not easy. Police, them ever never agree with. Innocent, them weakly. Believe me, wish by my group. Hear my people, me know wicked and a action show. Me say the ghetto them tired of crying. Hungry days we know. Bank crackers and water we grow. If a badness we are pro. Me say the ghetto them tired of crying. Bloodshed. It hurt me up. No fuel like stop at the early part. Only shooting no same same gun go off. Then late time and the super laugh can't find work, every phone's cut off. Plus the system a pressure, we no bumbo class. The only way fi survive a fi break the law. Government take man fi Santa Claus. Wish for me grow, be a mad people me know. Wicked at the action show. Me send the ghetto them tired of crying. Oh, we days we know. And crackers and water we grow. If a badness we approve said the ghetto them tired of crying. Me have to tell about the intense and the trench. Baby mother cry for the expense. No baby father fi give them no help. What them there? GB a rub sentence. Power struggle make every ends move tense. So no man nah own no old star bends. I'm more funeral, more dead body. Pack up every day I room Man, with salary I spend. Wish for my grow. Hear my people, me know wickeder than action show. Me send the ghetto them tired of crying. Only days we know, and crackers and water we grow. If a badness we are pro, me send the ghetto them tired of crying. Vad tänker ni när ni hör det här? Jag blir väldigt glad. Uh, Det Känns som att eh, samarbetet med, vad är det, Double Dutch va? Som producerar ganska Nej, det mycket. är Nej. Drayskull. Ah, Okej. I alla fall, sjukt bra. Ehm, Popcan var ju någon, en person som jag upptäckte förra året genom dig Jenny. Ehm, och jag blev väldigt, väldigt eh, glad. Ja. När jag hörde Och då blir det av det här också. Vad tänker du Love? Jo, alltså jag tänker ju på den, eh, det är ju den Double Dutch producerade Everything's Nice, alltså den är ju helt eh, makalös såklart. Liksom. Mm. Men Kanske det här är... årets, förra årets bästa låt? Eller? Ja, potentiellt. Skulle kunna vara. Eh, feelgood kan man väl kalla den. Feelgood. Fast i, i, varken den här eller den är ju feelgood. Det är ju såhär le, ledsna ledsna låtar. Lyssnar man på texten ja, absolut, men ja. det gör inte jag i det här fallet tror jag. Utan då bara får jag någon slags feeling snarare. Ja men som Everything is nice, det har vi pratat om innan, att ja. det är ju värsta, texten är ju värsta partylåten, men eftersom den går i moll mm. så blir den så himla knäpp och eh, cool. Jag, jag, tycker att den här är också lite så speciell för att den är mollig och Uh, mollig. Moll, moll, inte som i Molly, utan <laughs> som i moll. Eh, <laughs> eller båda. Um, ja, nej, men om den heter Ghetto och Tired of Crying ja. så blir det ju också lite, lite ehm, mm deppigt. Men ja, cool produktion. Väldigt. Uh, ovanlig, tänker jag. Dre Dreyskull är ju någon slags uh, geni. Mm, verkligen. Um, det känns som att så danshall-känslan har smugit in ännu mer i popmusiken. Uh, vi nämnde ju J. Nilsson här innan, Heartbreak Free, en sån här låt som vi har spelat jättemycket på klubben och som känns som, det är verkligen så ren pop fast över uh, så klassiska fina dancehall uh, beats. Ja. Jag tänker vi ska lyssna på någonting som, som jag kom att tänka på i samband med just det. Uh, att, att, ta det här lite skira och lägga, lägga det över någonting annat. Vi, uh, vi lyssnar. In the rainbow there We can go, let's find something to wear It's okay to care. Nothing to hide, let's touch the sky. Nothing to hide, let's touch the sky. Let's touch the sky. Nothing to hide, let's touch the sky. Nothing to hide, let's touch the sky. Let's touch the sky. någonting i det som jag, just det här ganska hårda, som liksom trummorna med det mm. ganska svala, är mm. en ganska fin eh, kombination. Jag tycker också det. Precis, det mjuka och sen så kommer ett pistolskott. Exakt, bom bom. Hörde <laughs> ni det? Fast ja. det var så här kort. Det var inte det förmodligen, men man kan ju referera till pistolskott om man vill. Man gör ju ofta det och sådär. Gör man? Nu, nu har Love Lagerberg gått in i så här flummiga mode, som ja. händer ganska ofta i januaripodden. Eftermiddagstid. Eh, <laughs> Vad är du någonstans på liksom, eh, mm. tredje festivaldagen-känslan? Mm. Vad har mm. du för sinnesstämning? Jag är optimistisk. Inför kvällen? Eh, inför aftonen, sa mm. jag. Vad, du, vad vill du se? Uh, det känns som det här gänget har ju tjatat om Future Brown i liksom helt jävla <laughs> omåttligt... ja. Uh, ja. Uh, har du något emot det? nej, men jag skulle jag vill, se Lykke Li faktiskt. Mm. Och, det är väldigt mycket jag vill se. Alltså det är så fruktansvärt mycket akter som man vill se och eh, borde se och liksom... Festivaldressen. Ja, men det, och det är, ja, på, på den här festivalen så är det, så, det, är så, det är väldigt många som mm. spelar. Det är ändå mäktigt <laughs> att uh, i, i, den här, det är ju nästan bara olika former av dansmusik, men att det är ändå tre maffiga svenska kvinnor som Verkligen. är i, på, på mm. något, i mm. någon slags headline Verkligen. namn. Mm. Uh, mycket både... skand skandinaver överlag. Ja, ja men Robin... Uh, mycket islänningar, mycket danskar mm. uh, och, och, mycket norrmän mm. <laughs> och mycket svenskar. Ja. Inga finnar? Ja, nej, jag kommer inte på någon finne faktiskt. Nej. Den finska tek teknovågen har dött länge sedan. Alltså, de har ju fortfarande en stark scen liksom, alltså mm. lokalt så, men, men eh, jag, jag, kan inte komma på något, så här, något nytt namn. Nej, riktigt, <laughs> vi lämnar det. <laughs> men i alla fall, Förlåt. uh, eh, Lykkeli ikväll, uh, Nanny Cherry spelade igår, nej, nej jo, hon spelar, idag. nu typ, eller hon har spelat för en timme sen. kanske. Ja. Och, och Robin såg vi ju i uh, igår. Så himla maffigt. Det är ju mm. verkligen så stor skala här på något sätt också. Mm. Svin med kvalk. Um, något som det inte är så himla mycket av på den här festivalen är ju rap. Ja, jag, såg ju, ju... jag såg ju precis, precis, innan jag gick hit så såg jag Clipping. Mm -hmm. Vad är det? Som är så här, ja, men ex väldigt experimentell, noisig liksom, äh, rap från Ah, nu blir jag, Seattle säger mig någonting. Mm -hmm. Det är nytt, eh, det är nytt liksom. Sen är det bra? jag snart. Okay. Um, ehm, det, är, det är ganska galet och det är lite så lite som spoken word-vibb på, på han som rappar sådär. Men det är alltså, han är extremt, ja men ni skulle inte gilla det. Men <laughs> eh, jag ville bara någonstans argumentera mot eh, din tes om att det inte finns någon rap. Jaha, ja, ja men det kanske det gör. Det är bara mm. jag som inte har letat Fast tillräckligt noga. De bokar ingen rap på den här festivalen. Men det, det är ändå mm, på något Nej, sätt okej. Okay. Det kan stämmer ju inte riktigt. Ja, men liksom. Nej men vad menar du med det? De, när man tittar på line-upen. Men, ja, men nej, okay. hallå, skit i det nu. Uh, jag tycker det är ganska skönt att bara så här köra på med det, kl det klubbiga ändå. Uh, men här i podden så måste vi såklart peta in uh, våran stora favvo. Uh, det blir inte Seattle, det blir Chicago. Uh, eh, fan vad står den? Chief Keefs lilla kusin, Matty Baby. I'm eating, I don't even need a meal ticket. Got my heart broke but I'm still pimping. RIP the blood, took a loss but I'm still winning. I just bought a brand new Jesus piece but I'm still sinning. Show no love for a thought, show me bread of real women. And after I'm done with it, she felt like a pilgrim. Giving thanks, all I told her was you're welcome. I come from the city where you do just what you gotta do. Ain't nobody safe so everybody pack a two. If we catch you lacking, boy, you better all we lack a two. I don't rock a 12, boy. I don't like the afternoon. Come from where they crackin' skulls, then they crack a move. Crack is whack, boy, but this crack, I spit the truth. I don't even need a boo. All I need is big band. Shorty went for me, all she wanted was the wristband. We pull up in all white, looking like the crew Clan. If she old news, I'ma leave on the newsstand. They say y'all that bull for the birds, what is you saying? Cause we on bull with whoever, we some two cans. Have my boys at your mouth like a toothpick. All this time I spend up in the booth, I should pay booth rent. Yeah, Everybody got something to say about my music. I'm already paid, boy. You can keep your two cent. I can never go broke. I'm already too rich. With some young legends, that's the gang in the movement. They know that we running it, so they run from it. I go zero to 100 like 2100. I go zero to 100 like 21. One, I go, I go, I say I go zero to 100 like 21. One. While y'all chillin' poolside, I be chillin' seaside. I think I'm that shh, like I gotta be quiet. Your money like me high, my money some fee high. Heard they tryna rob me, tell them boys to keep trying. And I need them blue honeys, I ain't thinking about a blue check. I be killing all these rappers at the mall like who next. I be rocking all these shows, yeah, the people love it. You be hopping on the stage, man, they be like who that? When you squat, tell them get ready for combat. this in the game, I ain't even signed a contract. Money is the mission, only these haters, I ain't trippin'. and I tired of easy this and pull up on them, what's his contact? Ay, going hard like a steel toe. Everybody still beefing and they still bro. Ay, Maddie got that murder, murder, kill flow. I just keep it real though. My life you a kill for. I might buy some 4Gs, put them under the Mustang. Flexing on these suckers like the first that the mud came. Rappers in the shots, I'm a Känner ni igen eh, Drake. Mm. Drake. Yes. Det är ju alltså Drakes uh, Zero 200, yes. så, eh, som eh, Matty Baby kör en freestyle på. Favo. Ja, visst är han grym? Mm. Alltså, nu låter han ju ganska mycket som Drake på den här låten, det känns som att han ja. liksom föll in lite i hans flow på något sätt, men det är ju bara ganska spännande bra. att höra att han också kan vara lite... Ja. Men hörde ni att G-Unit gjorde en take på den? Nej. Jaså? På det viset. Hur gick det? Eh, jag minns inte, jag, jag, jag minns bara liksom rubriken. Mm, <laughs> vad var det då? Av att det hänt. Ah, okej, okej. <laughs> <laughs> Matty Baby kallar i alla fall sin version för 2100. Uh, eh, eh, om man inte har hört hans mixtape som heter Young Legend 2, som kom eh, för några månader sedan, så måste man lyssna på det. Jag tror att det är min, typ, mitt favorit mixtape i år. Det är det du pratar om. Ja. Utan, det måste jag bara klämma in. Ett jättebra mixtape som kom från Chicago mm. Eh, förra veckan. Mm. Eh, DJ Moondog släppte Vi Invented the Bop 2, mhm. eller 2. Uh, eh, sjukt bra. Med Sicko Var det ingen därifrån? Jag glömde bort det, jag kom på det nu. Fan! Fuck. Vi får samla kan dem i, våra, mm. i våra best of-listor som man kan hitta på vår Soundcloud. Ja. Vi är lite sena med majlistan. Mm. Hur ska det gå? Det, <laughs> det får komma i slutet av juli. Ja. Uh, vi ska fortsätta på rapspåret. Det, du har en annan favorit från veckan. Vem är det? Ja, just det. Jungle eh, Pussy släppte eh, skiva. Mm. Nu har jag glömt bort namnet, men Satisfaction Guaranteed tror jag det heter. Vi är inte uh, jättebra på albumtitlar nej, i den här podden. men det är alltid Det är ändå låtarna parentes. som är, viktigast. Ja. Uh, uh. Nej men supertuff, så grym. Uh, tror att mycket är proddat av Shy Guy som producerar väldigt mycket. Leif som jag vill säga, eller Leif då, mm. och mm. Micke Blank och hela gäng, det där gänget. Missade du åt Peter nu, Love? Ja, man får säga Leif, det är ju roligt. Bling bling bitch, do my own thing bitch Fuck a wedding, bring that ding-a-ling was just a fling bitch Break up, little bitches. Let me show you how to live. Hair done, nails done, keep everything dead. Like Rihanna forehead, head, bitch, you gotta think big. Don't let me catch you knocked up having a nigga's kids. You are not the white people swallowing niggas' kids. These niggas be doing bids. These niggas be in my fridge. These niggas be smoking mids and thinking that they the shit. Woke up in your crib be asking if they could live. Not about that. These bitches is gullible like a mousetrap. Cheese ain't real fucking cum bucket. Hyped off four piece nugget. He will never cuff you cause your pussy is budget. Bling bling, bitch, do my own thing, bitch. Fuck a wedding ring, that ding a ling was just a fling, bitch. Bling bling, bitch, do my own thing, bitch. Fuck a wedding ring, that ding a ling was just a fling, bitch. It's a full time job, fucking loving yourself. Niggas try to rob a bitch for her self wealth and her mental health. Know a few bum ass niggas who fuck bitches, cuff bitches, just to sleep in the bed. Tell a bitch that he loved her just so he could get fed. Damn, I over here, all that leeching is dead. Creeping to you little bitches, did you hear what I said? Hit you niggas creeping, I'ma beat up your friend. Looking out for my mama and my day one bitches. Independent women, we accumulating riches. Blowing haters kisses, forever fly misses. We whipping in the kitchen, so respect my business. Bling bling, bitch, do my own thing, bitch. Fuck a wedding bring that ding a ling was just a fling, bitch. Bling bling, bitch, do my own thing, bitch. Fuck a wedding bring that ding a ling was just a fling, bitch. Let me tell you how. Niggas really be. Years me, years JP reporting live from the streets. And you best believe that I got the key, and I got the trees, and I got the tweet. Ain't no stopping these prophecies. And my thought for loving rock. Gucci or not, I'm a G cause I got all my hot girls with me. And we dance around and bounce those titties. Dance around and bounce those titties. Dance, around and bounce those titties. Dance around and bounce those titties. dance around and bounce those titties. a fling, bitch. Bling, bling, bitch. Do my own thing, bitch. Fuck a wedding, bring that thing a ling, was just a fling, bitch. Any minute, my name more. Oh, how many niggas is ready to go? Down on a bitch for the galaxy four. 99 reasons why niggas ain't shit. 103 ways to suck on a clip. Five niggas dropping mama's whip. 350 bitches pre in the Uber. Took my weave out cause my red hair's cute. Ain't texting it back cause the niggas a loser. Pops and uncles and cousins is smoother. Got a big mouth but your mindset is little. Got a big dick but the income is minimal. Shit is not funny, the mission is critical. Setting yourself up for this is ridicule. Talk to these hoes and I got them to switch on you. Talk to your mama now she gonna shit on you. Vad är det som du gillar med det här? Ja, bortsett från att hon rent tekniskt är helt eh, överbra, så produktionen, attityden, allt tycker jag finns där. På något sätt. <laughs> Mycket cut bitches. ja. blir lite rädd. Mm. Ja, men ja, den, den växer lite. Mm, du är inte helt jag, var inte, jag är inte helt övertygad, men Nej. Eh, jo, den är ganska bra. Det kommer. Eh, hur mycket sonar har det varit i den här podden egentligen idag? Inte så mycket. Jättelite. Men det är okej. Okay. Stämningen kanske jag förmedlar på något sätt. Love är här. <laughs> Love är festival. <laughs> Vad säger du Love? Förgyller detta Ja, verkligen. tillfälle. Så Alltså, du är till ju- min närvaro. Som, som du alltid gör. Ja. Ja. <laughs> Nej, förlåt. Va, Det va... är sån ära att få vara här med er. Gud vad bra. Vi blir inte så jävla tramsiga när vi är bakfulla och spelar in. Ja, jag vet. Men jag är det- inte bakfull. Mm, Men tugga tugga med. Vi Energidryck. <laughs> Vet du vad, Forever. Vad, vad ska vi hitta på nu? Ehm, ja, vi ska ju snart över och kolla på Future Brown. Mm, men det är ju ehm, jättelänge till dess. Vi är ju mitt i <laughs> natten. men det vet ju inte de som lyssnar på det här. Tapas Ja, i alla fall. och servetta. Ehm, Tokyo Monster kan vi gå och lyssna på. Det kan vi göra. Det är om typ en timme. Det blir asbra. Hon är ju grym ju. Okej, då går vi, Vi på kör. det. Efter det så går vi på Future Brown, och Ja. då är en av medlemmarna, ehm, är det Jay Crush som är boss för Lit City Tracks va? J Kush. J Kush. Kush. J Crush. sorry, J my bad. I alla mm. fall, uh, eh, DJ uh, eh, Marfox jag släppt uh, för några veckor sedan mm. en uh, jävligt bra låt som jag glömt bort namnet på, men som jag tänker att vi får höra ikväll. Så jag tänker att vi avslutar med den. Aha, du tänker så? Men ja, det tror jag absolut. Snyggt Peter! Banda 52 heter den. Mm. Vi börjar med dans, slutar med dans. Yeah. Nu, nu står Love och Beata och studsar.